Alain Iriart, eh, hiriburuko auzapeza zira, zer dira gertakari unan azken behiak? Ba, azken behiak da lehenik eh, animaleko alak arteak izan diela hor uh, seguritate handiak hartzeko kolegioaren inguruan eta uh, aurren zaintzeko. aur guziak uh, kolegioan barnean atxekiak izan dira zonbait horren uh, uh, eta bazterrak zandiak ere izan, dira. Sortatzeko hor ikusak izan ziren bi uh, jende, Hor beti kolegioen barnean zienez edo beste nun bait. Bi pertsonek ez dira atxemanak izan, zakit zure sentimendu harainik arriskua bada? Bi jende ikusiak izan dira otoitza, otoitzen eiten uh, parkinean, eh, bidearen eh, onduan eta pizaten gainean. Hori sor da, hau batzuk ikusi dituzte, baina ere aitamatzu, mena aitama horiek ez dira entzunak izan. Eh, gero eh, bi jende horiek sartu dienez uh, kolegioan, mementoan aurren lekukatasun bat bada argitu hein, behar, ditugu eta mementoan neoke ez daki nola sartu diren edo e, edo ez. Horden horiek guziak konfirmatiak izan beharko dira. Mementoan importanteena da aurren seguritatea, uh, seguritate guziak hartzia, Bon, abisu uh, faltsua zenez uh, edo ez, uh, biztan dena, estapenean uh, hori pentsatu dut, uh, dudarik gabe. Gero, uh, bizpairu uh, horrek egan dutelaik uh, uh gauza bera, eta ukan dutelaik bizpairu aitama telefonan er, ikusi dituztela uh, lurrean otoitzan, ordean, bon, hor uh, berda, berdira bai uh, alaka hartu, eta zer nahi esaz, Eh, Falsua balimadare, eh, nik pentsatzen dut, eh, inarriak hartu behar direra, eh, hondiak badirare, eh, eh, importantena da eh, aurren, aurren zaintzia, eta, ala, eta goxotasun eskolat, eskolat da, eh, horiek diten dira gauzen ikasteko eta honditzeko, eta gu hor gira gauza hori zaintzeko eta untsakasuiteko. Uztira, luntan, idekiko duzuek kolegi hori? Eh, gauzak ez dira oraino, eh, erabakiak ez dira oraino eh, hartuak, mementoan inkeshtak segitu behar du, kole ikerketak segituko dituzte, gela guziak... Eh, idekiak izan badira eta ez, ez baduten hor eh, agapatu, beste soko zure eh, badira eta hoianak kolegioaren inguruan, bon, horiek guziak, lan inkesta horiek guziak eginak, egin beharko dituzte atxal, atxaldeuntan eta uh, inkestali irekia utzi behar da, eh? eta nik pentsatzen dut gero erabakiak hartuko ditugula, haurek ez duten ez dezaten lan eh? izan biztan dena eta idekia izanen da, sor bagira ez, ez bada lan jerrik ahondako. Iriburuko gisa, nola bizi izan duzu gertakari hau? Beti prest izan behar da erabaki honen uh, Euh, bon, bon, ikusiz zonbat jende mobilizatu den eta koordinazione handia izan, izan dela en, denen kolegioko uh, jandarmeria, poliziak, uh, suprefeta, prefetak, uh, etxea. Bon, ordean, bada, sehortamen handi bat eta beharrik. gauza horrek, bon, lasatasun lasat piskat ekartzen du eta, eta beharrezkoa da memento hitan.